jeneng sira sapa penemban pandhita sukalima dah juang durna peparabku ingsun nata ngewa langit prabu suryanggana tandang martadewa ana apa penemban anggapmu apa kowe cuman tapa lenggah ana madyaning negara ngamarta kene ora kula martadewa pangrungu ana menawa ngamarta dadi panguasane anak prabu duryudana ta ing nemban pegawan durno ana apa sangertiku negara ngamarta iku dudu kagunganing prabu duryudana nanging kagunganing para pandhawa wondene aku mapan tono kene ku ora saka karesaku dewi awit saka panyuwuning kabeh para watmajaning pandhawa nyuwun marang aku supaya aku ngreksa sulunging praja ngamarta kene oh. mung golek penekmu dhewe. Aku percaya yen para anak-anak Pandawa mau padha kena kemayaning Bambang dewa, Ora watak aku nibani kemayan marang para atmajaning Pandhawa. Partadewa ana paran. Syukur kok menawa aku iki guruning para Pandhawa. Kowe ora weneng manggon ning kene. Gelem ora gelem kudu minggat dina iki Bambang Partadewa. nemban pegawan durno ana apa aku sifat manungsa aja mok gusah kaya sipating manuk mok getak kaya sipating kidang menjangan yen to pancen panembahan begawan durno bakal nundung aku aku gelem lunga nanging lungaku aja kowe ingkang nundung gandeng aku teko kene kang angaturi poratma janing pandhawa lung aku saka kene waton para putra putraku kang padha nyuwun aku ora bakal suwala Wah, nyepalekke marang Durna Partadewa ora jeneng nyepet buktine kaya mengono kuwi wah iki marek arep rejekan iki kok pendhita kok galake kaya ngono alah galake ya mung dela kuwi galake Durna e ora suwe Engko agre wis diloleni ngono tak wis. <laughs> Parto Dewa, ana apa penemban? Kok tenan mapan ana kene, ning ana pitukane. Apa pitumbasane? Waton kowe titis meng suliti takonku, sembodo kemat perjo wis dina kene. Mikun jenggan jeng Terkincangin sang malekan Terkincangin sang malekan para penemban tinggal keparenga mundhut pirsa mbok menawa aku bisa atrawangsulan marang tamunduting penemban ing soko limo marang wangsul pitakonku padhang ngungguli srengenge kuwi ngendi dunungi dhuwur ngungguli langit kuwi ngendi dunungi abot ngungguli bumi kuwi ngendi nggone rikat ngungguli kilat kuwi ngendi papane ketel ngungkuli suket kuwi ngendi nggone? Panas ngungkuli panas sing geni neraka kuwi ngendi papan panggonane? Lembut ngungkuli banyu kuwi ngendi nggone? Hayo wangsul ana. Ora iso mangsuli kowe, hayo tak ngene nek iso kowe. Oh, pendeta sekti kok arep tok. Kembar ora iso kowe, hayo kowe. Ora isa. Kudu nyawat botoke go kene udah wong sono kono malah ngremeteh. Wis ora isa aku kang rembug, kowe nyepak bendo. Aku tak nyepaki watu. Gula diketok tak lambarane watu. Pemban apa? Kaget aku. Boyo lire. Ora soli we. Untuk anggere pedhot napase. Yen pancen penemban dangu padang ngungkuli srengenge iku mapan ana padhange ngati. Apa mengkono? Tresna. Dhuwur ngungkuli langit iku katresnaning bapa marang anak rabine. wondene abot ngungkuli bumi iku katresnaning diyung marang anak putune rikat ngungkuli kilat iku mapan ana ciptaning manungsa ketel ngungkuli suket iku demunung ana gagasaning manungsa wondene panas ngungkuli denining neraka iku mapan ana nafsuning manungsa lembut ngungkuli banyu iku mapan ana bebudening manungsa apa mengkono penemban lole gembol waloh menyer menyer bari ke batang plentas plentus siapa semenas plentus oh ngopani rembukmu gong istri ndang ayo bendone cepak no. aku tanggo watu nih ketok lambari watu getih wadahi pengaruh wedhus. Nungso elek. Lole. Ah, ora tenang ta lole Ora sida. Dijabel. Bambang Parto Dewa. Ana paran Prabu Suryanggana. Kurang adil lamun to sira ora takon marang guruku. Mara coba saiki Bambang Partodewa takono marang guruku. Oh, ayo, ayo takono. Takono. Yen ngantaku titis nang suli kowe minggat sak anak rabimu. Yen aku dikeparengake pitakon penemban Mara coba. Aku nyuwun keterangan. Mungguh ana ngendi dununge sejatining pangan lan sejatining sandang. wis mung kang tak suwunke keterangan. Ha welo, ha welo. Lelo. Diwalek. Sejati ning pangan kuwi ya ana panganan sing enak-enak kuwi. Kaya to cap jae. Pakelae. kira mung badokane dhewe. Ayo, mesti kuwi. Ayo tap tae. Pakel ae. Sop. Kuwi ya nyebutane ora tau tuku kuwi. Ya mung ngurus wong tuku ngono. Terus pengen. Tos. Waduh. Bakong karo aku. sejati ning sandang sejati ning sandang ya sandangan sing larang-larang kuwi sing mampiar-mampiar kuwi wal pamatek pamatek kok ayo mesti kuwi penemban iku mung wangsulane bocah angon lho bocah angon piye dudu iku kang tak karepake penemban sejati ning pangan iku ora ana daharan kang enak nadyan to penemban kuwi dahar sedina kaping 7 yen wis luwe mesti bakal dahar maneh to oh, nggih pancen niku pun mbok pun bedudung to kok luwe ya sida golek eneh kok iku dudu sejati ning pangan sejati ning pangan iku mapan ana piwulang ingkang luhur ingkang becik sarta bener linambaran kitab suci lamun manungsa wis nampa piwulang mongko iku luhur dasar bener sarta suci suci ya ing kono mujudake sejati ning pangan hawit iku ora bisa luwih ing selawase malah kapal besok lamun sedo ya iku bakal bisa kagowo, pinangka dadi sang muswan ana ngresane ngayunan. Iku munggo sejati ning pangan. Wondene sejati ning sandang, iku ora ana sandangan kang et dilawan peni. Sandangan kang apik bisa suwek, nanging ana sandangan kang tan kenane ngrusak. Ana ngendi? Mapan ana tandang tanduk solah bawa munamuning sabendinane. dinane. nadyan to ngagem busana sarwa prasaja turgane murah nanging yen tindak tanduke Sulah bawane muna muline kuwi becik angger wong bakal ngajeni kosok baline ya arep nganggo sandangan kang mompyor kaya ngrenteng lintang kaya patraping ratu kang wuru ing donya nanging lamun to tindak tanduk lan gaweane amangan bondo negara kang ora kalah mesti ora ana wong kang gelem ngejeni marang dheweke wah lah dalah aku mati dening aku batang petuk kancing langit kelap gelap-gelap katon berkincangin sang maweh gandrung Bambang Parto Dewa aja bocah kang mok jangki ayo kowe maju dhewe Parto Dewa aku ora bakal sungkan tanding kelawan Prabu Suryanggono mati dening aku guys mandek parto dewa apa mok terus saking nggonmu tumandang yen kowe rumangsa kalah ayo sumingkira yen kalah iku ora yemung aku ngeman marang Prabu Suryanggono karepmu priye satemene aku nyumurupi lamun sireku dudu sejati ning Malindra pun kakang ora bakal kekilapan manawa sira iku Jawata saka kayangan Poncong Erang Yayi Bathara Surya. Kakang Bambang Partodewa banget ing panuwunku dene Kakang wis ngrucap marang aku. Lan anggul kutekake mung bakal ketemu lawan si kakang lan aku percaya marang tumindak ing kakang partodo kang ngrekso negara ngamarta gandeng wis ana ingkang reksa kakang kowe wis rampung kang dadi kewajibanku aku nyuwun pamit bali marang kayuwangan kakang partodewa sesuaku sirna marga layu wis ora ana wujude. Pancasaki mandra guna Bambang Martadewa. Kayo gong turno gong, ayo doya gong, ayo doya. Ayo ngulon ngulon ngulon. Ah, ayo ngetan ngetan ngetan. Ah, ayo ngalah ayo ngetan ngulon. Ayo ayo. Oh, iki Petro kene ngendi iki? Ayo ha ah, ngulon Ayo ayo ayo mlebu gang. Ayo ayo ayo. Halo nguyuh. Oh. Oh wong elek. Dibane tingkat dhuwur cewek. Oh. Ngono. Pangetan. Oh, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, binaryo sambeting lampah menika ta warnanira ingkang mapan ana magalning pertapan harga sekar pertapan ingkang saklangkung endah ngajenging pertapan wonten bang wening toyane akeh mino ingkang matuyana madyaning bang Kati wadr pari wirawiri pating selirimu jari kating asam kekenjer ulam tawes lumampahangu jiwat kenes iwak ombro hang ombro ombro wadr bangingkang kumambang semimpang aneng tepining watu karang pancuran yang sendang kang tenalangan pinok padu saning poro kauling pertapan kegocaing toyo neratas marang pesabaning mentok minti bebek merisarto kinanyo kanggi pangguyangan gebuk lawan sapi panenggih ingkang ngrenggani madyaning pertapan menika to Sang Pandita Yaksa peparap begawan Padma Yaksa Nuju lenggah ana madyaning madi pacrabakan kahadep lawan ingkang rayi nenggih endang mandandari nalika samono sang panemban arso paring pangandika dhateng ingkang rayi teka mangkana wijiling sabda ingkang dereng kawiyosi nglesan Para remeng remu sara tingwang pratangga pati himawan seta nawengi Hangga ning aldoko manampak umiring mawe sreping sali Hadiku di hadiku Mandam dari pun kakang rumangsa ngungun marang siadi nggonmu tanpa pisah marang kitab suciku pancen napa kang lagi kok sinau heh mandandari iya iya kakang ora kliru dawuhe kakang pegawan marmane aku tansah hanyanding marang tuwedha suci iki katinimbang aku mung kelingan karo sing lagi lunga mula becik aku nyinau marang wedha suci iki kakang lan uruhanana kakang menawa aku lagi nyinau bab dumadi ning manungsa tetelo saya bisa ngamblangake pangerten kuing bab dumadining manungsa kakang eh, eh, eh. bab kuwi to layen mung bab iku wae pun kakang uga wis pono manawa sakwise pangeran dumadekake jagat gede yo bumi iki pangeran banjur nitahake manungsa munggah dumal dening manungsa iku saka sorot panunggaling tripurusa ingkang binusanan sarining anasir patang prakara yaiku soko swasana geni banyu kelawan lemah ingkang banjur kababar dadi bebakalan kasar lan alus utawa lair kelawan batin iya iya kakang pancen bener sabtaning kakang pegawan malah manawa ora kliru prabating kuwadagan diparingi pancandriya yaiku wujute pandulu pangrungu pangucap pangambulan pangrasa lan maneh pinaringan sedulur kang lumrahe sinebut nafsu patang prakara yaiku lawamah amarah supiyah lan mutmainah lan tinambahan maneh sedulur telu kang ngumpul dadi sawiji mapan ana ing ngangen-angen yaiku ingkang sinebut pengaribawa prabawa kelawan kemayan kang kang eh, eh, eh, Lah kok malah wis nreweteh temen kowe Hedi. Wah. Wangune pancen wis diantepi temenanan nggonmu. Nyinau marang wedha suci iku. Oh, oh. oh. Ya syukur yayi. Manawa si Adi wis ngantepi marang wedha suci ingkang sira gilut iku. wong iku nyatane isi pangolahing jiwa lan iku dudu kitab agama yai kaporo nyata apa kang dadi pangandikane kakang begawan lakarya kitab iki kakang ingkang jumbuh karo atiku ingkang tetelo bisa ngipatake marang piwulang langkang isih remeng-remeng lan tetila bisa padang saka piwulang kang kamot oneng pustaka kang tak gawa iki iya mong aku kepengin banget kakang nyumurupi bab tembung bebandan iku apa kang dadi werdine lan mungguh kepriye kahanane wong kang kabondo iku kakang mara coba keparenga kakang paring dawuh manawa sira pitakon bab bebandan sejatine sira iku uga ora mrutut saka bebandaning donya iki yai dene tumalining bebandan mau saka pakartining pikir utawa cipta lan obahe ngangen-angen ingkang anakake gegantan utawa gegambaran rupa-rupa tumrap kang kok senengi yen selawase sira isih tetep kelet kumantil tresnamu marang barang kang ora langgeng iki ing kono nyababake tuwing rasa bungah susah muring-muring bingung samar-samar lan sak panunggalane lan selawase bebandane isih tetep tumali jiwa lan ragamu iku tetep dadi aling-alinging panunggalmu yayi Lan banjur kepriye Kakang supaya aku bisa uwal saka ing bebandan mau? Manawa kepengin uwal saka ing bebandan mau, ora liya gegamane ya mung kudu nganggo pedhang Hastasila. Waton iku kok tindakake kanthi temen tetila sira bakal uwal saka aling-aling ing panunggal bebasan kang cipta sira bakal dadi yai. Bang samara pamoring suksmo Sinup moyo winah ya wing sinin pentolan ing kapu Pambukan ing warana saking nyeplayat ing ngali Sinup tateng stemo sumusuk ing rasa cet Keling-keling wanita ingkang lantip